21 skirsnis Ir jeigu ta viltis žlugs, aš būsiu žuvęs, visiškai žuvęs. Man einant pas jūs, kažkoks laivas plaukė į uostą. Žinau, ponė, vienas mano tarnautojas likęs ištikimas mano nelaimėse, keuras dienas praleidžia bokštelį ant staugo, vildamasis, kad pirmas atneš man džiugę žinę. Jis man jau kalbėjo apie tą laivą. Tas laivas ne jūsų, Ne, Žironda, laivas iš Bordo. Jis taip pat parplaukė iš Indijos. Gal jis žino, kur faraonas ir atvežė jums kokių nors naujienų apie jį? Ar jums prisipažinti? Aš beveik tiek pat bijau žinių apie savo laivą, kaip ir nežinojimų. Nežinojimas vis dėlto viltis. Paskui ponas Morelis pridūrė dusliu balsu. Nesuprantama, kodėl jis taip vėluoja. Faraonas išplaukė iš Kalkutos vasario penktąją – Jau daugiau kaip mėno jis turi būti grįžęs. Kas tai? Umai tarė anglas klausydamasis. Koks čia triukšmas? Dieve mano, dieve, sušuko Morelis išbliškęs kaip drobiai. Kas dar atsitiko? Ant laiptų iš tikrųjų buvo girdėti didelis triukšmas. Kažkas laksti šian ir ten, pasigirdo net kažkieno sielvartingas riksmas. Morelis norėjo atidaryti duris, bet neteko jėgų ir vėl susmuko į krėslą. Jie tebesėdėjo vienas prieš kitą. Morelis visas drebėjo, nepažįstamasis žvelgė į jį su nuoširdžia užuojauta. Triukšmas nutilo, bet Morelis matyt kažko laukė. Juk triukšmas nebuvo be priežasties ir ji turėjo paaiškėti. Nepažįstama jam pasirodė, kad laiptais kažkas tyliai lipa ir kad aištelėje sustojo keletas žmonių. Paskui jis išgirdo, kaip į pirmųjų durų užraktą kažkas įkišo raktą ir kaip jų vyriai sugirgždėjo. Tik du žmonės turi raktą nuo šių durų, sušnipdėjo Morelis, koklitas ir žiulį. Tuo pat metu atsidarė Andrusios durys ir ant slenkščio pasirodė žiulį, išbalusi, apsipylusi ašaromis. Morelis atsistojo visas drebėdamas ir atsirėmė į kreislo atlošą, kad nepargriūtų. Jis norėjo prašnekti, bet buvo netekęs žadų. Tėve, tarė mergina, sudėjusi rankas lyg maldai, atleiskite savo dukteriai, kad ji atneša jums blogą žinę. Morelis baisiai išbliško, žiulį puolė jam į glėbį. Tėve, tėve, sušuko jį, būkite stiprus. Faraonas nuskendo, paklausė Morelis dusliu balsu. Žiulį nieko neatsakė, tik linktelėjo galvą, kurie buvo priglaudusi tėvui prie krūtiniais. O įgula, paklausė Morelis. Išgelbėta, atsakė Žiulį, ją išgelbėjo Bordo laivas, kuris ką tik įplaukė į uostą. Morelis pakėlė į dangų rankas ir jo veidė pasirodė neapsakomas atsidavimas likimui ir dėkingumas. Ačiū tau, Dieve, tarė jis, tu parbloškiai tik mane vieną. Nors ir labai šalta kraujis buvo anglas, tačiau ir juokis suvilgė ašarus. Prašau pas mane, tarė Morelis, prašau, aš jaučiu, kad jūs visi už durų. Vos jis ištarė tuo žodžius, raudodama įėjo ponė Morel, paskui ją Emanuelis. Toliau laukiamajame buvo matyti rūstus septynių ar aštuonių jūrininkų veidai. Jūrininkai buvo išvargę pusnogiai. Pamatęs šiuos žmonės, anglas krūptelėjo. Rodėsi, jis buvo benorys prieiti prie jų, bet susilaikė ir priešingai pasitraukė į tamsiausią ir nuošaliausią kabineto kampą. Pone Morel atsisėdo į kreislą, suspaudė vyro ranką o Žiulytė bestovėjo priglaudusi galvą tėvui prie krūtinės. Emanuelis tebe buvo vidury kambario, tarsi jungdamas savimi Morelio šeimą ir prie durų susispietusius jūrininkus. Kaip tai atsitiko, paklausė Morelis. Ateikite arčiau, Penelonai, tarė Emanuelis ir papasakokite. Senasis jūrininkas, tamsiai įdegęs nuo tropikų saulės, priejo glamžydamas rankose skrybėliais likučius. Sveiki, ponas Moreli, tarė jis, tarsi būtų tik vakar palikęs Marselį ir grįžęs iš Ekso ar Tulonų. Sveikas, bičiulė, atsakė šeimininkas, neįčiom nusišypsojęs pro ašaras. Kur kapitonas? Kapitonas ponas Moreli susirgo ir liko palmoje, bet jei dievas duos, jis greitai pagis ir po keletų dienų bus sveikas kaip mudu. Gerai. Dabar, Penelonai, pasakokite, tarė ponas Morelis. Penelonas liežuviu perstumė kramtumą į tabaką iš dešiniais į kairę, prisidengė ranką burną, nusigrėžė, įspjovė į prieškambarį juos vaseilės, atkišo į priekį koją ir linguodamas ėmė pasakoti. Tada ponas Morelį plaukėme tarp blankų ir bojadrų kišulių, pūti pietvakarių vėjas, o prieš tai visą savaitę buriu neplazdinu. Tik staiga kapitonas Gomaras prieina prie manęs – o aš, turiu pasakyti, buvau prie vairo ir sakoma. Tėve Penelonai, ką manote apie tuos debesis antai horizontą? O aš jau ir pats juos žiūrėjau. Ką aš apie juos manau, kapitone? Manau, kad jie kyla truputį per greitai, negu reikėtų. Ir kad labai juodi, o tai netinka debesims, jeigu jie neturi piktų keislų. Ir man tai pregis, pasakė kapitonas. Aš dėl viso pikto imsiuosiu atsargumo priemonių. Mes per daug burių įskleidę tokiam vėjui, kuris tuoj ims pūsti. Ei, nuleiskite vidurinę ir priešakinę. Įsakymas buvo duotas pačiu laiku, bet nespėta jau įvykdyti. Paputė smarkus vėjas ir laivas ėmė svirti į šoną. Vis dar per daug burių, tarė kapitonas, šoninė žemyn. Po valandėliais šoniniai buri buvo nuleista ir mes plaukime tik su Foku, Marseliu ir Bramseliu. Na, tėvė Penelonai, tarė man kapitonas, Kodėl kraipote galvą? Todėl, kad jumis dėtas, aš liepčiau nuleisti dar daugiau burių. Gal ir tiesą, sakai senį, tarė jis, užeis gaivus vėjas. Na, žinote, kapitone, atsakiau jam, apie gaivų vėją nei negalvokite, bus audra ir ne bet kokia audra, arba aš jau nieko apie tai nenusimanau. Reikia pasakyti, viesulas lėkė ant mūsų lyg dulkis vieškelyje. Laimė kapitonas savo darbą išmanų. Nuleisti dvi kraštinės burės, sušuko kapitonas, atpalaiduoti lynus, kreipti prieš vėją, nuleisti visas šoninės burės, sutvarkyti skersinius. Šito nepakanka tose platumose, nelauktai tarė anglas. Aš būčiau nuleidęs visas kraštinės burės ir dvi užpakalinės. Išgirdę šį tvirtą ir skambų balsą visi krūptelėjo. Penelonas prisidengė akis ranka ir pažiūrėjo į tą, kuris taip drąsiai kritikavo jau kapitoną. Mes dar daugiau padarėme, atsakė senasis jūrininkas su tam tikra pagarba. Nuleidome be maž visas bures ir pasukome laivą prieš vėją, kad mūsų nenuneštų audra. Po dešimties minučių nuleidome paskutinėsias bures ir plaukėme tik vienais lynais. Laivas buvo per senas, kad būtų galima taip rizikuoti, pasakė anglas. Taigi, taigi, šitai mus ir pražudė, po dvylikos valandų supimo, nuo kurio ir velniai būtų ėmę vemti, triume pasirodė vanduo. Penelonai, sako man kapitonas, ar tik mes neskestame, duok man vairą, senį, ir lipk į triumą. Aš jam atidaviau vairą, nulipau žemyn. Ten buvo jau trys pėdaus vandens. Aš užkopiau ant denio ir ėmiau šaukti, prie pompų, prie pompų. Deja, jau buvo per vėlų, kibome į darbą, bet kuo daugiau vandens išpumpuodavome, tuo daugiau pribėgdavau. Garbės žodis – Sakau aš, prasikamavęs keturias valandas, kaip skendume, taip skęstame, liaukimės pumpavę, juk du kart nemirsi, o vieno neišvengsi. Tai šitai rodai pavyzdį tėvė Penelonai, pasakė kapitonas. Na gerai, palauk. Jis nuėjo į savo kajutę ir atsinešė porą pistoletų. Ta, kuris pirmas mes darbą, tarė jis, nušausiu. Gerai, pasakė, įsitarpė anglas. Niekas tiek neduoda drąsos, kiek svarus žodis – pasakoja toliau jūrininkas. Be to, oras jau buvo pragedrėjęs, vėjas aprimęs. Vandens laive daugėjo pamažu, bet vis dėlto daugėjo. Jis pakildavo po kokius du colius per valandą. Du coliai per valandą rodos nekažin kiek, bet per 12 valandų mažiausiai jau 24 coliai, o 24 coliai dvi pėdos. Dvi pėdos ir trys, kurias jau anksčiau turėjome, sudaro penkias. O kai laivas savo viduriuose turi penkias pėdas vandens, Galima sakyti, kad jis serga vandenlygę. Na, tari kapitonas, dabar užteks, ponas Morelis negalės mums ničnieku prikišti. Norėdami išgelbėti laivą padarėme viską, kas įmanoma, dabar reikia gelbėti žmonės. Nuleiskit valtį vaikinai ir negaištant. Klausykite, ponas Moreli, toliau pasakojo Penelonas, mes labai mylėjome faraoną, tačiau, kad ir kaip mylėtų jūrininkas savo laivą – jis dar labiau myli savo kailį. Užtat mums to nereikėjo kartoti, bet to laivas taip liūdnai girgždėjo ir rodos mums sakė, greičiau neždinkiteis, greičiau neždinkiteis. Vargšas faraonas teisybę sakė. Mes jautėme, kad jis grimsta mums po kojomis. Žodžiu, akies mirksnių valtis buvo nuleista ir mes, visi aštuoni, tuo joje atsidūrėme. Kapitonas nulipo paskutinis, arba tiksliau nenulipo, nes nenorėjau palikti laivo. Tai aš jį nutvėriau per juosmenį ir numečiau pas draugus, o paskui ir pats nušokau, ir pačiu laiku. Vos tik nušokau, denis sprogo. Pasigirdo toks garsas, tartum būtų nugriaudėjusi salvi iš 48 laivo patrankų. Po dešimties minučių paniro pirmagalis, paskui užpakalis, paskui laivas ėmė suktis vietoje lyg šuo, gaudanti savo uodegą. O paskui sudie, brrr, viskas baigta, faraonų kaip nebuvę. O mes tris dienas plaukime negėrę ir nevalgę. Jau buvom bešneka ar netraukti burto, kuriam iš mūsų maitinti kitus, bet staiga pamatėme žirondą. Pradėjome jos šauktis ženklais, ji mus pastebėjo, priplaukė prie mūsų, nuleido valtį ir mus paėmė. Štai kaip viskas įvyko ponas Moreli – Tikėkite jūrininkų žodžiu. Juk taip, draugai. Pasigirdo pritarimo murmesys ir tai liudijo, kad pasakotojas vertas visuotinio pagirimo, nes teisingai išdeisti pagrindinius įvykius ir vaizdingai nupasakojo jų smulkmenas. Gerai, bičiuliai, tari ponas Morelis, jūs esate puikūs vyrai ir aš iš anksto žinojau, kad dėl ištikusios mane nelaimės kaltas tik nelemtas mano likimas. Čia dievo valia, o ne žmonių kaltė. Nusilenkime jai. Dabar pasakykite, kiek jums priklauso algaus. Ką čia ponas Morelė apie tai nekalbėsime? O kaipgi kalbėkime, tari laivų savininkas liūdnai šipsaudamasis. Na, mums priklausytų už tris mėnesius, atsakė Penelonas. Koklitai, kiekvienam išmokėkite po 200 frankų. Senaisiais laikais, bičiuliai, toliau kalbėjo Morelis, aš būčiau sakęs, duokite jiems po 200 frankų dovanų. Bet dabar metas sunkus, bičiuliai, ir tie grašiai, kurie man liko, jau nebe mano. Dėl to atleiskite man ir nesmerkite manęs. Tanelonas graudžiai išsivėpė, atsisuko į draugus, apie kažką pasitarė su jais ir vėl atsigrėžė šeimininką. Taigi, ponas Moreli, tarė jis, perstumdamas tabaką prie kito žando ir vėl čirkšteldamas į prieškambarį čiurkšlę seilių, nemenkesnė už pirmąją. Dėl šitų, dėl ko? Pinigų. Na ir kasgi? Draugai sako ponas Morelį, kad jiems kol kas užteks po 50 frankų, o kitų jie palauks. Ačiū, bičiuliai, ačiū, tari ponas Morelis, sujaudintas iki širdies gelmių. Visi jūs geri žmonės, bet paimkite pinigus. Ir jeigu rasite gerą tarnybą, stokite į darbą, jūs laisvi. Šie paskutiniai žodžiai padarė duriems jūrininkams stulbinantį įspūdį – Jie išgastingai susižvalgė. Penelonui užėmė kvapą ir jis vos nenurijo tabakų. Laimiai spėjo nusičiupti ranką už gerklės. Kaip, ponas Morelį, paklausė jis duslių balsų. Jūs mus atleidžiate? Jūs mumis nepatenkintas? Ne, vaikinai, atsakė laivo savininkas. Ne, priešingai, aš jumis labai patenkintas, bet ką daryti? Laivų daugiau neturiu ir jūrininkų man nereikia. Nebeturite laivų? paklausė Penelonas. Tai liepkite pastatyti naujų, mes palauksime. Ačiū Dievui mes įpratę laukti gerų vėjų. Nebeturiu iš ko pasistatydinti laivų, penelonai, atsakė šeimininkas. Liūdnai šipsaudamasis. Ir negaliu priimti jūsų pasiūlymo, nors jis man ir labai malonus. Jeigu neturite pinigų, tada nereikia mums mokėti. Mes padarysime, kaip vargšas mūsų faraonas, plauksime be burių, štai ir viskas. Gana, gana bičiuliai, kalbėjo Morelis, duosdamas iš susijaudinimo. Eikite, prašau jūs. Pasimatysime geresniais laikais. Emanueli, pridūrė jis, palidėkite juos ir žiūrėkite, kad mano įsakymas būtų tiksliai įvykdytas. Bet mes neatsisveikiname, ponas Moreli, mes sakome tik iki pasimatymų, gerai? Tarė Penelonas. Taip, bičiuli, ir aš to tikiuosi. Eikite. Jis davė ženklą koklitui ir tas išėjo pirmas. Jūrininkai išsekė paskui kasininką, o Emanuelis išėjo paskutinis. Dabar, tarė laivo savininkas žmonai ir dukteriai, palikite mane valandėliai. Man reikia pasikalbėti su šiuo ponu. Jis parodė akimis Thompsonui ir Frenčiui galiotinį, kuris per visą šią sceną stovėjo nejudėdamas kampe ir dalyvavo joje tik keletų žodžių, kuriuos minėjome. Abi moterys pažvelgė nepažįstamą jį, kurį buvo visai užmiršusios ir išėjo. Bet žiulį atsigrėžusi tarpdurį, graudžiai ir maldaujamai į jį pažvelgė. Ir tas jai atsakė šypsniu, kuris švystelėjęs tame ledinėme veide, gerokai būtų nustebinęs šaltą stebėtoją. Vyrai liko vieni. Taigi, ponė, tarė Morelis susmukęs į kreislą, jūs viską matėte, viską girdėjote – Aš neturiu ko pridurti. Mačiau, ponė, atsakė anglas, kad jūs ištiko nauja nelaimė, tokia pat nepelnyta kaip ir ankstesnės, ir todėl dar labiau panorau jums padėti. Ak, ponė, sudėjavo Morelis. Klausykite, kalbėjo nepažįstamasis, juk aš vienas iš svarbiausių jūsų kreditorių, tiesa? Jūsų rankose yra vekseliai, kurių terminas sueina pirmiausia. Jūs pageidaujate atidėti mokėjimą? Tai išgelbėtų man garbę, vadinasi ir gyvybę. Kuriam laikui pageidautumėte? Morelis susimastė. Dviem mėnesiams, atsakė jis. Gerai, tarė nepažįstamasis, aš jums duodu tris. Bet ar esate tikras, kad Thompsono ir Frenčio bankas? Būkite ramus, už viską atsakau aš. Šiandien birželio penktoji. Taip, Perrašykite man visus tuos vekselius rugsėjo 5. Rugsėjo 5, 11 valandą ryto, sieninio laikrodžio rodiklis rodė lygiai 11, aš atvyksiu pas jūs. Lauksiu jūsų, ponė, pasakė Morelis, ir arba gausite pinigus, arba manęs nebus gyvo. Paskutiniai žodžiai buvo ištarti taip tyliai, kad nepažįstamasis jų neišgirdo. Vekseliai buvo perrašyti, seniai sudraskyti ir varšas laivų savininkas gavo tris mėnesius atsikvėpti, kad galėtų sutelkti paskutinius savo išteklius. Anglas priėmė jo dėkingumo pareiškimą su būdingu jo tautai flegmatizmu ir atsisveikino su Moreliu, kuris palidėjo jį lygi durų apibėręs karštaus padėkos žodžiais. Ant laiptų jis sutiko žiulį. Mergina dėjusi lipantį žemyn, tačiau iš tikrųjų lūkuriavo svečių. Ak, ponė, tarė jis sudėjusi rankas lyg maldai. Panelė, pasakė nepažįstamasis. Vieną dieną jūs gausite laišką pasirašytą jūrininkas Sindbadas. Atlikite viską tiksliai, ko bus reikalaujama tame laiške, nors jis pasirodytų jums ir labai keistas. Gerai, ponė, atsakė Žiulį. Ar pažadate man tai įvykdyti? Prisiekiu jums. Gerai, likite sveika panelė. Būkite visada tokia gera ir mylinti duktė, ir aš tikiuosi, kad Dievas atlygins, skirdamas jums Emanuelį vyrų. Žiulį šūktelėjo, paraudo it vyšne ir nusitvėrė už turėklų, kad nepargriūtų. Nepažįstamasis rankos mūsų atsisveikinęs nuėjo savo keliu. Kieme jis sutiko Peneloną laikantį po šimtą franko kiekvienoje rankoje ir tartum nesiryštantį judėtis į kišenę. Eime, bičiuli, tarė jam anglas. Man reikia su jumis pasikalbėti. 30 dalis Rugsėjo 5 Mokėjimų atidėjimas, kurį Thompsono ir Frenčio banko įgaliotinis pasiūlė Moreliui kaip tik tuo metu, kai jis to mažiausiai tikėjusi, atrodė nelaimingajam komersantui tarsi vienas iš tų laimės palitėjimų – kurie praneša žmogui, kad likimas pagaliau liovisi jį persekiaujas. Ta pačią dieną jis viską papasakojo savo dukteriai, žmonai ir Emanueliui, ir šiokia tokia viltis, tegu ir neramybei, grįžo į namus. Tačiau dėja, Morelis turėjo reikalų ne tik su Thompsono ir Frenčio banku, kuris jam buvo toks nuolaidus. Prekybos reikaluose, kaip jis sakė, yra agentai, bet nėra draugų. Širdies gilumoje jis pats nesusigaudė galvodamas apie kilnų Tomsono ir Frenčio banko poelgį. Morelis manė, kad bankas protingai, egoistiškai samprotavo. Geriau palaikyti žmogų, kuris mums skolingas apie 300 tūkstančių frankų ir gauti juos po trijų mėnesių, negu padaryti taip, kad jis kuo greičiau žlugtų ir gauti pinigų tik 6 ar 8 procentus. Deja, iš pykčio ar neapgalvotumo Kiti Morelio kreditoriai samprotavo ne taip, kai kurie net visai priešingai. Užtat Morelio pasirašyti vekseliai buvo pateikti jo kasai nustatytų terminų ir tik todėl, kad Anglas savo vekselius trims mėnesiams atidėjo, koklito buvo tučto jau apmokėti. Taigi koklitas ir toliau buvo nepaprastai ramus. Tik ponas Morelė su siaubu matė, kad jeigu 15-ąją jam būtų tekę sumokėti 100 tūkstančių frankų deboviliui, o 30 30 tūkstančius 500 frankų pagal kitus, taip pat pratestus vekselius. Jis būtų sužlugęs jau šį mėnesį. Marselio komersantų nuomonė buvo tokia, kad Morelis net laikys jį užgriuvusių bėdų. Todėl visi nepaprastai nustebo, kai jis kaip visada laiku apmokėjo vekselius už birželio mėnesį. Vis dėlto nebebuvo pasitikima ir daugelis lyg susitarė pranašavo, kad nelaimingasis komersantas tikrai subankrutuos kito mėnesio pabaigoje. Visą Liepos mėnesį Morelis kaip įmanydamas tengiasi sukaupti reikalingą sumą. Anksčiau jo vekseliai būdavo priimami su visišku pasitikėjimu ir net turėdavo didelę paklausą. Morelis pamėgino išduoti trims mėnesiams vekselius, bet ne vienas bankas jų nepriėmė. Laimė pats Morelis tikėjusi šiokių tokių įplaukų ir tų įplaukų atsirado. Taigi, mėnesio pabaigoje Morelis vėl patenkino kreditorius. Thompsono ir Frenčių banko patikėtinių Marselėje daugiau niekas nematė. Jis dingo kitą ar trečią dieną apsilankęs pas Morelį. Kadangi Marselėje jis turėjo reikalų tik su meru, kalėjimo inspektoriumi ir laivų savininku, trumpas jo buvimas tame mieste nepaliko kitokių pėdsakų ir tik keletą prisiminimų susijusių su šiais trimis žmonėmis. O faraono jūrininkai matyt rado kitą tarnybą, nes jie taip pat buvo dengę. Kapitonas Gomaras, kuris buvo sustojęs dėl lygos palmoje, taip pat grįžo. Jis nedrįso rodytis ponui Moreliui, bet tas išgirdęs, kad Gomaras grįžo, pats nuėjo pas jį. Dorasis šeimininkas jau buvo sužinojęs iš Penelonų apie drąsų kapitono elgesį, skęstant laivui ir stengiasi jį paguosti. Jis atnešė jam visą algą, kurios kapitonas Gomaras nebūtų drysęs ateiti. Išeidamas iš jų, ponas Morelis ant laiptų susidūrė su Penelonu, kuris matyt gerai sunaudojo gautus pinigus, nes nuo galvos iki kojų buvo apsivilkęs naujais drabužiais. Pamatęs šeimininką, gerasis vairininkas pasijuto labai nesmagiai. Jis įsispraudė į atkampiausią laiptų aikštelį skertę, perstumė savo tabaką pirmiausia iš dešiniais į kairę burnos pusę, paskui atgal, persigandęs išsprogino akis ir nedrasiai spustelėjo paduotą ranką. O Morelis, kaip visada, paspaudė jo dešinę nuoširdžiai ir tvirtai. Ponas Morelis manė, kad Penelonas sumišo dėl savo dabitiško apdaro. Matyt, senasis jūrininkas ne iš savo išteklių šitaip išsipušė – Tikriausiai jau buvau parsisamdęs į kitą laivą ir gėdinosi, kad taip greitai, jei galima šitai pasakyti, nustojo gedėjęs faraonų. Ko gero jis atvyko pas kapitoną Gomarą pasidalyti savo laimėjimu ir naujojo šeimininko vardu jam ką nors pasiūlyti. Puikūs žmonės, tari Morelis nueidamas, duok dievę, kad naujasis jūsų šeimininkas jūs mylėtų taip pat, kaip aš ir kad jis būtų už mane laimingesnis. Rūpjūtis prabėgo Moreliui be paliovos, mėginant atstatyti savo senąjį kreditą arba atidaryti naują. Rūpjūčio 20-ąją Marselėje pasklido žinia, kad jis užsipirko vietą paštų karietoje ir visi tušto jau pamanė, jog Morelis pasiskelbs bankrutavęs šio mėnesio pabaigoje, bet pirmiausia išvyks, kad nereikėtų dalyvauti šioje liūdnoje ceremonijoje, kurią jis tikriausiai pavedė atlikti savo vyriausiem reikalų tvarkytojui Emanueliui ir kasininkui Koklitui. Bet tai buvo netiesa, nes kai atėjo rūpjūčio 31-oji, kasa buvo atidaryta ir kaip visada koklitas sėdėjo už grotelių nelyginant Horacijaus šventasis vyras. Žiūrinėjo su įprastu jam dėmesiu pateikiamus vekselius, visus iki vieno apmokėdamas su įprastu jam tikslumu. Net kaip ponas Morelis buvo numatęs, teko apmokėti dvi svetimas kolas – Koklitas apmokėjo ir jas taip pat tiksliai, kaip ir paties komersanto vekselius. Niekas nieko nesuprato, ir visi su liūdnų įvykių pranašautojams būdingu atkaklumu atidėliojo bankrutavimą iki rugsėjo pabaigos. Rugsėjo pirmąją Morelis grįžo. Visa šeima su dideliu nerimu jo laukė. Nuo taus kelionės į Paryžių priklausė paskutiniai įsigelbėjimo galimybė. Morelis prisiminė Danglarą – pasidariusi milijonieriumi ir turinti būti jam dėkinga, nes kaip tik su jo rekomendacija Danglaras buvo priimtas tarnauti pas ispanų bankininką, kur jis ir ėmė greitai turtėti. Buvo kalbama, kad Danglaras turi 6 ar 8 milijonus ir gauna neribotus kreditus. Danglaras, neištraukęs nei vieno franko į savo kišenys, galėjo padėti Moreliui. Jam tai reikėjo tik laiduoti už jį ir Morelis būtų buvęs išgelbėtas. Morelis seniai jau galvojo apie danglarą, bet dėl nesuprantamų bjaurėjimusi delsiai tol, kol galėjo. Ir ne veltui bjaurėjusi, nes grįžo priblokštas žeminančių atsisakymų. Bet peržengęs namų slengstį, Morelis niekiek nesiskundė, niekiek nepriekaištavo. Su ašaromis jis apkabino žmoną ir dukterį, draugiškai padavė ranką Emanueliui, paskui užsidarė savo kabinete antrame aukšte ir liepė pakviesti koklitą. Šį kartą, pasakė abi moteris Emanueliui, mes žuvę. Trumpai pasitarė, jie nusprendė, kad Žiulį parašys broliui, kurio pulkas stovi nime, ir pakvies jį tučto jau parvykti. Varkšys moteris instinktyviai jautė, kad joms reikia sukaupti visas jėgas, norint atlaikyti grėsinti smūgį. Be to, Maksimilianas Morelis, nors te buvo vos 22 metų, turėjo tėvui didelę įtaką. Jis buvo tiesaus ir tvirto būdo jaunuolis. Kai jam atėjo metas rinktis profesiją, tėvas nenorėjo jo versti ir leido jaunuolį apsispręsti pagal savo skonį ir polinkis. Tas pareiškė norys stoti į karinę tarnybą. Tuomet jis ėmė uoliai mokytis, išlaikė konkursinius egzaminus į Politechnikos mokyklą ir buvo paskirtas jaunesniuoju leitenantu į 53-ąjį peistininkų pulką. Jau beveik metai jis tarnavo turėdama šį laipsnį ir laukė pakeliamas leitenantų. Pulke Maksimilianas Morelis buvo laikomas tropio vykdytoju ne tik karių, bet ir žmogaus pareigų, užtat buvo pramintas stoiku. Aišku, daugelis iš tų, kurie jį šitaip vadino, net nežinojo, ką tas žodis reiškia. Motina su seserimi ir pasikvietė į pagalbą jaunuolį, kad jis palaikytų jas sunkia valandą, kurią artinantis jaus jautė. Jėdvi teisingai manė, jog padėtis rimta, nes po valandėlės, kai ponas Morelis draugė su kokletu nuėjo į savo kabinetą, Žiulį pamatė, kad kasininkas išeina iš ten perbalės ir drebėdamas apsiblaususiomis akimis. Ji norėjo koklitą užkalbinti ir išklausinėti, kai tas ėjo pro šalį. Bet vargšas vaikinas lipdamas laiptai žemyn, kaip niekad greitai tik ištiesė rankas į dangų ir sušuko. Ak, panelė, žiulį, kokia nelaimė ir kas būtų galėjęs pamanyti. Po valandėlės jis grįžo, neždamas keletą storų registracijos knygų, piniginę ir pinigų maišiuką. Morelis pavartė knygas, atidarė piniginę ir suskaičiavo pinigus. Visi jo ištekliai buvo 6 ar 8 tūkstančiai frankų. Iki rugsėjo penktosios buvo galima laukti dar 4 ar 5 tūkstančių. O tai geriausių atveju sudarė 14 tūkstančių frankų aktyvą – bet pagal įsipareigojimus jis turėjo sumokėti 287 500 frankų. Nebuvo jokios galimybės apmokėti nors didesniai skolos dalies. Tačiau nulipęs pietų, Morelis atrodė gana ramus. Tas ramumas abi moteris išgazdino labiau, negu būtų išgazdinęs didžiausias nusiminimas. Po pietų Morelis buvo pratęs išeiti iš namų. Jis eidavo į fokėjiečių klubą, išgerti puodelio kavos ir paskaityti semaforo. Bet šiandien niekur neėjo, grįžo į savo kabinetą. Koklidas matyt visai apkvaišų. Didesnę dalį dienos jis prasidėjo kieme ant akmens vienplaukis, nors buvo 30 laipsnių kaitra. Emanuelis bandė moteris nuraminti, tačiau pritrūko iškalbingomo. Jis pernelyg gerai žinojo firmos reikalus, užtat jam negalėjo būti paslaptis, kad Morelių šeimai grėsė baisi katastrofa. Atėjo naktis. Nei ponė Morel, nei Žiulį negulė, nes manė, kad ponas Morelis išėjęs iš kabineto suks pas jas. Bet abi girdėjo kaip tyliai, kad jo nepašauktų Morelis praėjo pro jų duris. Jos atidžiai klausėsi. Jis įėjo į savo miegamąjį ir užsirakino duris. Pone Morel liepė doktoriai gulti. Paskui po pusvalandžių, kai Žiulį išėjo, ji atsistojo, nusijavė batus ir įsėlino į koridorių, norėdama pažiūrėti pro raktų skilutę, ką veikia vyras. Koridoriuje ji pamatė slenkantį šešėlį, tai buvo Žiulį. Kankinama nerimo, jie atėjo čia anksčiau negu motina. Mergina priejo prie ponios Morel. Rašo, tarė ji. Moterys be žodžių suprato vieną kitą. Pone Morel pasilenkė prie raktų skilutės. Morelis rašė, bet pone Morel pastebėjo tai, ko nepastebėjo jos duktė. Vyras rašė ant herbinio popieriaus. Tuomet žmona suprato, kad jis rašo testamentą. Ji visa sudrebėjo, bet susitvardė ir nieko nepasakė žiulį. Kitą dieną ponas Morelis atrodė visai ramus. Kaip visuomet dirbo kontoroje, kaip visuomet atėjo pusryčių, taip po pietų pasisodino dukterį šalia savęs, suėmė rankomis jaus galvą ir stipriai prisispaudė prie krūtinės. Vakare Žiulį motinai pasakė, kad nors tėvas atrodęs ramus, jo širdis smarkiai plakusi. Kitos dvi dienos taip pat buvo kupinos nerimo. Rugsėjo ketvirtosios vakare Morelis pareikalavo, kad duktė jam gražintų jo kabineto raktą. Žiulį krūptelėjo. Šis reikalavimas jai pasirodė blogą lemęs. Kodėl tėvas iš jos atima raktą, kurį visada ji turėdavo ir kurį vaikystėje iš jos atimdavo tik už bausmę? Mergina pažvelgė į poną Morelį. Kuo aš nusikaltau, tėve, paklausė ji, kad atimate iš manęs raktą. Nieko, vaikeli, atsakė nelaimingasis Morelis, kurio akys nuo to nuširdaus klausimų pastruvo ašaromis. Nieko. Šiaip man jo prireikė. Žiuliai dėjosi ieškant raktų. Matyt, aš jį palikau savo kambaryje, tarė ji. Ji išėjo, bet užuot pasukusi į savo kambarį, nubėgo pasitarti su Emanueliu. Negražinkite raktų, tarė jis, ir rytoj rytą, jeigu tai įmanoma, nepalikite jo vienu. Ji bandė išklausinėti Emanuelį, bet jis nieko nežinojo arba nieko nenorėjo sakyti. Visą naktį iš rugsėjo ketvirtosios į penktąją ponia Morel laikė prikišusi ausį prie sienos. Iki trečios valandos ryto jie girdėjo, kaip vyras susijaudinęs vaikščioje po kambarį. Tik trečią valandą jis krito ant lovos. Motina ir duktė praleido naktį drauge. Jau iš vakaro jos laukė Maksimilijano.